بسم الله الرحمن الرحیم الفصل الاول الاجتهاد خب ما خدا را شکر رسیدیم به باب چهارم کتاب و آخرین باب الاجتهاد و التقلید دو تا مسئله بسیار مهم هستند که در این باب خواهیم خواند الفصل الاول باب چهارم فصل اولش اجتهاده و فصل دومش تقلیده الاجتهاد شماره 201 کتاب هست و هو فی اصطلاح الاصولیین بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط میگه اجتهاد چه هست؟ میگه اجتهاد در اصطلاح اصولیین یعنی تلاش کردن مجتهد تمام سعیش را در طلب بخشیدن مجتهد تمام توانش را در طلب علم به احکامات شرعی به شیوه استنباط به شیوه چی؟ استنباط اونی که خودش نس داره دیگه بهش اجتهاد نمیکرد پس خرج کردن مجتهد تمام توانش را در طلب علم به احکامات شرعی به احکامات چی؟ از راه استنباط المجتهد مجتهد ابتدا میاد تعریف میکنه که خب مجتهد کی هست که میاد تلاش میکنه فهو من قامت فيه ملكة الاجتهاد أي القدرة على استنباط الأحكامات اه، على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وهو الفقيه عند الأصوليين فلا يعتبر الشخص مجتهدا ولا فقيها إذا عرف الأحكام الأحكام الشرعية بطريق الحفظ والتلقين أو بتلقيها من الكتب أو من أفواه العلماء بلا بحث ولا استنباط دقت كنت مجتهد که است میفرماید که مجتهد كسي است كي ملکه اجتهاد داشته باشد يعني توانایی داشته باشد بر استنباط احکامات عملی شرعی از ادله تفصیلی آقا ادله کلی داریم ادله تفصیلی داریم ادله کلی مانند این که الامر یفید الوجوبه اینو میگن یک دلیل کلی امر چی رو میرسونه وجوب رو یا نهی دلالت بر حرمت میکنه اینو میگن دلیل کلی ولی دلیل تفصیلی نه این که اقیم الصلات این یعنی دلیل تفصیلی آه برای نمازه اقیم الصلات آت و زکات اینا رو میگن ادله اینی که آقا قاتل عمد قصاص بشه اینی که دست دوز قط بشه اینا رو میگن ادله تفصیلی ادله جزئی پس مجتهد کسی است که ملکه اجتهاد دارد منظور از ملکه اجتهاد چه است؟ یعنی توانایی دارد بر استنباط احکامات شرعی عملی از ادله تفصیل آقا میتونه احکامات شرعی رو از ادله تفصیلی بگیره اینو بهش میگن چی؟ مجتهد و هو الفقی همون فقیه هست در نزد اصولیین خب در ادامه میگه شخص اعتبار داده نمیشه مجتهد یا فقیه مجتهد و فقیه نیست زمانی که دانست احکامات شرعی رو از راه حفظ یکی اومده فلان فقه و حفظ کرده فلان فقه چکار کرده اینو دیگه بهش نمیگن مجتهد بهش نمیگن فقیه اونی که میاد یک فقه و حفظ میکنه آرای دیگران رو حفظ میکنه بهش مجتهد و فقیه نمیگن یا از راه تلقین یا اینکه اون نظریات رو از کتب گرفته یا از دهان علما شنیده بدون بحث کردن و بدون استنباط کردن پس مجتهد اونی که خودش میاد از ادله تفصیلی توان استنباط رو داره نه اونی که اومده نظریات دیگران رو از تقلیدن حفظ کرده آه؟ دویست و سه شروط اجتهاد رو میگه بله آقای مهدی سوال شما این بود شروط اجتهاد چه هست آیا هر کسی از راه برسه بیاد برای خودش چیکار بکنه اجتهاد بکنه اولا معرفت لغت العربیه اولین شرط از شرایط اجتهاد شناخت زبان عرب است زیرا دو منبع اساسی شریعت که قرآن و سنت هستن به چه زبانی نازل شدن؟ عربی دیگه على المجتهد أن يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن به من فهم خطاب العرب ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبير لأن نصوص الشريعة وردت بلسان العربي فلا يمكن فهمهما واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان العربي على نحو جيد ولكن لا يشترط في المجتهد أن يعرف اللغة معرفة أئمتها والمشهورين فيها وإنما يكفيه منها القدر اللازم لفهم النصوص الشرعية فهما سليما يمكنه من معرفة المراد منها خوب دقت كنت شرط اول شناخت و دانستن زبان عربي بر مجتهد است که زبان عرب را بداند به شکلی که تمکین داشته باشد بتواند فهم خطاب عرب را به گونه ای که بتواند خطاب عرب رو چکار بکنه بفهمد و مفردات کلام عرب رو معانیش رو معانی لغاتش رو بداند شیوه های تعبیر عربی رو بداند زیرا نصوص شریعت به زبان عرب وارد شده است و نمیتواند ممکن نیست که انسان بفهمد نصوص عرب رو و استفاده کردن احکام از زبان عرب رو مگر با شناخت زبان عربی به شکل خوب طرف هنوز هیچی بلد نیست هیچ کتابی رو نمیتونه بفهمه بیاد اجتهاد بکنه این دیگه خطرناک میشه ولیکن یک نقطه ای رو البته یادآوری میکنه میگه لیکن شرط نیست در مجتهد که زبان و زبان عرب رو مثل همون دانای متخصص متخصص بفهمه این شرط نیست چون اون رفته تمام ریز و پیزش رو کرده میگه شرط نیست که مجتهد بیاد زبان عرب رو مثل ائمه عرب و اونایی که مشهور در عربی هستن بفهمه یا مثل مثلا سیبوه بشه بلکه کافی است که به اندازه‌ای که نیاز هست در فهم نصوص شرعی که به شکل سالم اونو بفهمه به این اندازه کافی هست به اندازه که پس نیاز هست برای فهم نصوص شرعی که به شکلی سالم اونو بفهمه و بتواند مراد از اون جمله رو مراد از اون عبارات رو بشناسند پس شرط اولش شناخت لغت عرب بود ثانیا معرفت الكتاب شرط دوم معرفت قرآن هست به عنوان اصل اساسی در شریعت اسلام و من شروط الاجتهادی معرفت الكتاب فلا بد للمجتهد ان يعرف آیاته جميعا معرفة إجمالية ويعرف آيات الأحكام فيه معرفة تفصيلية لأن من هذه الآيات تستنبت الأحكام, الأحكام الشرعية العملية وقد قدرها بعض العلماء بخمسمائة آية بله خوب دقت کنید میگه از شروط اجتهاد شناخت قرآن هست باید مجتهد تمام آيات قرآن رو بشكل إجمالي بشناسه و آیات احکام رو به شکل تفصیلی بشناسه خب مسلمه یک مثلا آیه که در مورد تاریخ یا در مورد مثلا قوم نوح حرف میزنه مثلا اون برای گرفتن حکم شرعی ضروری نیست یک آیه هست در مورد مثلا غرق شدن فرعون سخن میگه مثلا میگم این برای استنباط کردن مسئله فقهی خب پس میگه ناچارن مجتهد آیات رو به شکل اجمالی بشناسه و آیات احکام رو به شکل تفصیلی زیرا احکامات شرعی عملی از این آیات یعنی از آیات احکام استنباط میشن که بعضی از علما اونا رو حدود 500 آیه حساب کرده گفتن که چند تا آیت؟ 500 اصلا اه، تفسیر آیت احکام کتاب مستقل نوشته شده علمای زیادی ولا يلزم المجتهد حفظ آيات الأحكام بل يكفيه أن يعرف موضعها من الكتاب حتى يسهل عليه الرجوع إليه إليها وقت الحاجة وقد اعتنى العلماء بجمع هذه الآيات وشرحها وصنفوا في هذا الموضوع مصنفات كثيرة میگه لازم نیست که مجتهد بیاد آیات احکام رو حفظ بکنه بلکه کافی است جای اون آیات رو بدونه خود اون آیات رو هم بشناسه تا رجوع کردن به وقت نیاز براش آسان باشه پس بدونه که این آیه در کدوم سوره است؟ چه آیه ای هست اما اینی که میگه حفظشون داشته باشه ضروری نیست آره مثلا طرف مسائل میراث و بلده به عنوان نمونه میگی ولی میبینی که آیات در ذهن حفظش مشکلی نیست میگه بعضی از علما اهمیت زیادی اند به این کار به جمع کردن این آیات و شرحشون و در این موضوع هم مصنفات زیادی هم نوشتند کتابه زیادی نوشتند ثالثا معرفت السنه سومین شرط مجتهد شناخت سنت است به عنوان دومین من منبعث منبع الشريعة ولا بد للمجتهد أن يعرف صحيحها من ضعيفها وحال رواتها ومدى عدالتهم وثبتهم وورعهم وفقههم ويعرف متواتر السنة من مشهورها وآحادها وأن يفهم معاني الأحاديث وأسباب ورودها ويعرف درجات الأحاديث في الصحة والقوة وقواعد الترجيح فيها فيها فيما بينها و و والمنسوخه منها خوب دقت کنید در قسمت سنت میگه مجتهد ناچارن بشناسد حدیث صحیح رو از حدیث ضعیف حالت راویانشون رو اندازه عدالتشون رو ضبطشون رو ورع و فقهشون رو و بداند سنت متواتر رو تشخیص بده از مشهور و از آحاد و معانی احادیث و اسباب ورودشون رو بداند بفهمد و بداند درجه احادیث رو در صحت و قوت قواعد ترجیح و بلد باشد ناسخ و منسوخ رو هم آگاه باشد ولا يشترط ان یعرف جمیع الاحادیث بل یک ان یعرف منها احادیث الاحکام نقطه قشنگ اینه میگه شرط نیست که تمام احادیث رو بلد باشه بشناسه بلکه کافی است که احادیث چکارو احکام و بلد باشه خب در این مورد باز هم علما خدا رو شکر بیکار نش ننشستن احادیث احکامو چکار کردن مثلا در سبل السلام یکی از این نوع کتاب هاست یا مثلا احادیث احکام بخاری و مسلم و در عمدت الاحکام چکار کردن یا احادیث احکام کتب دیگه رو در بلوغ المرام جمع کردن که بعدا دیگه سبحان السلام اومده شرحش داده میگه شرط نیست که تمام احادیث رو بداند بلکه کافی است که احادیث احکام رو بدوند ولا يشترط في معرفة هذه الأحاديث أن يحفظها عن ظهر القلب بل يكفيه أن تكون عنده كتب السنة الصحيحة ويعرف مواضع أحاديث الأحكام فيها وقد اعتنى العلماء بجمع أحاديث الأحكام وصنفوا فيه المصنفات ورتبوها حسب أبواب الفقه وشرحوها الشروح المختصرة وشرحوها الشروح المختصرة والمطولة وبينوا ما فيها من أحكام وتكلموا عن أسانيدها مما سهل على المجتهد الوصول إلى إلى أحاديث الأحكام والتعرف على معانيها وأحكامها شرط دوم كشناخت سنته میگه شرط نیست که احادیث رو بشناسه بلکه کافی است که احادیث و احکام و بلد باشه و همچنین شرط نیست در شناخت این احادیث که اونا رو از بر داشته باشه به قول خودمون از حفظ اونا رو داشته باشه بلکه کافی است که در نزدش کتب صحیح سنت باشن جایگاه اون احادیث احکام و بلد باشه که علما میگه اهمیت ورزیدن به جمع احادیث احکام در این مورد کتاب زیادی نوشتن و طبق ابواب فقهی اونا رو مرتب کردن شرحهای مختصر و طولانی به اونا رو دادند احکاماتی رو که شامل شد میشن بیان کردن در مورد سند اون احادیث سخن گفتند که این کار سبب شده که آسان بشه بر مجتهد رسیدن به احادیث احکام و دانستن معانی و احکامشون علما در این مورد میگه خیلی کار کرده رابعا چهارمین شرط مجتهد المعرفة بأصول الفقه شناخت أصول فقه أخذ علم أصول الفقه ضروري لكل مجتهد وفقيه إذا إذا بهذا العلم يعرف المجتهد أدلة الشر وترتيبها في الرجوع إليها وطرق وطرق استنباط الأحكام منها وغير ذلك مما يبحثه علم أصول الفقه. چهارمین شرط شناخت أصول فقه علم اصول فقه ضروری است برای هر مجتهد و فقیه زیرا با این علم مجتهد ادله شر رو ترتیبشون میشناسه ترتیبشون رو میشناسه در رجوع کردن طرق استنباط احکام رو میشناسه که چطوری بیاد این احکامات رو بگیره اخ قواعد اجمالی قواعد کلی بیاد یاد میده و مسائل دیگه ای رو که علم اصول فقه اونا رو بحث میکنه خامسا المعرفتو به مواضع الاجماع اما پنجمین شرط اینه که جایگاه های اجماع اون مسائل کروشون اجماع هست بشناسد وعلى المجتهد أن يعرف مواضع الإجماع حتى يكون على بينة منها فلا يخالفها في المسائل التي يتصدى لبحثها والاجتهاد فيها شرط پنجم اینه که مجتهد جایگاه های اجماع رو بدونه چرا؟ چون نه یه موقعی مخالفت با اجماع نکنه در اون مسائلی که دنبالشون هست اگر ندونه که روی این مسئله اجماع هست بیا نظری میده که مخالف با چی میشه اجماع سادسا مقاصد الشریعه سوما مقاصد کلی شریعت در اولویت بندی ها فتاواش دقیق در میاد آه؟ اومده هم حفظ جان مثلا ضروری است هم حفظ دین آه؟ موقعی که میاد فتوا میده بلد باشه که کدوم یکی چی داره اولویت داره و من شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة وإلى الأحكام ومصالح الناس حتى يمكن استنباط الأحكام التي لم تنص عليها الشريعة بطريق القياس أو بناء على المصلحة والشروط اجتهاد شناخت مقاصد شریعت هست و علل احکام و مصالح مردم تا ممکن باشد یا تا بتواند استنباط احکاماتی را که برشون در شریعت نص نیومده است از راه قیاس یا بر اساس مصلحت پس دانستن مقاصد شریعت مقاصد کلی شریعت شریعت به چه سمتی حرکت میکنه یه موقعی نیاد یه حکمی نده که با اهداف و خاصه های شریعت در تضاد باشه پس در پیدا کردن مسائل جدید این هم از ضروریات هست امام شاطبی در کتاب موافقات خودش جلد دوم کتابش رو کلا در موضوع چی کرده؟ المقاصد جلد دوم کتاب الموافقات امام شاطبی کلش در مورد کتاب المقاصد هست نه امام شاطبی کتاب الاعتصام و داره کتاب الموافقات و داره از علمای قرنش تو ذهنم نیست خب الان رفته سابعا الاستعداد الفطری للاجتهاد استعداد فطری اجتهاد این دیگه چه هست و هو شرط ضروری و لم ينص عليه الاصولیون صراحه وهو أن يكون عند العالم استعداد فطري للاجتهاد بأن تكون له أقلية فقهية مع لطافة إدراك وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحدة ذكاء إذ بدون هذه الاستعداد الفطري لا يستطيع الشخص أن يكون مجتهدا وإن تعلم آلة الاجتهاد التي ذكرناها یک مسئله خیلی قشنگی که مطرح کرده استعداد فکری برای اجتهاده یک انسان رو شما میبینید آقا پنجاه سال هم میخونه ولی اون توان اجتهاد در درونش نیست اگر بیاد اجتهاد بکنه دین رو میزنه چیکار میکنه داغول میکنه میگه اون استعداد فطری اجتهاد رو داشته باشه و این شرط ضروری است اگر چه اصولیون صراحتا این شرط رو ذکر نکردن و این استعداد فطری چه هست میگه در نزد عالم استعداد فطری برای اجتهاد باشه اون اقلانی بودن فقیه با درک لطیف صفای ذهن بصیرت خوب فهم خوب تیزهوشی چی؟ براش ضروری هست زیرا بدون این استعداد فطری شخص نمیتونه که مجتهد باشه اگرچه که هم ابزارهای اجتهاد دیگه رو که ما ذکر کردیم اونها رو داشته باشه آقا بر لغت عرب خیلی کار کرده باشه شما میبینی گاهی موقع از یه حدیثی میاد یا از یه آیه میاد یه استنباط عجیب و غریبی میکنه رو درک نداره الان دیگه هست طرف میاد مثلا برای استنباط مثلا مثلا میگم 20 رکت تراویح و بیاد مثلا میگه چون فلان جا کلمه اشرین اومده یا استفاده کردن چار ماه رو مثلا میگه چون در مثلا در رحم انسان چار ماه چی میکنه خب این یک استنباط درستی نیست ما کاری به اون مسائل فعلا نداریم ولی این استنباط از این دوه خب بابا چه ربطی داره پس لذا استعداد فطری ضروری هست 204 ما يجوز الاجتهاد فيه فقط هذا الشيء مشكل بس ما رأي 204 بعد أنا